Magda Amo té 18 anys, és atleta i practica l'esquí alpí. Bon dia i benvinguda a la cadera nova. Joan Vietma és també atleta i practica l'esquí. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. I Sergio Sánchez eh, practica l'atletisme i el futbol sala. El que jo li demano és que eh, no hi arribo si es pot posar bé el, el micròfon, que el té una mica de costat. Bon dia i benvingut. Hola, bon dia. A veure, parlem dels Jocs Paralímpics. Participar en aquests Jocs és la màxima aspiració d'un esportista amb alguna disminució i que m'ho contesti qui, Hombre, yo creo que sí. La, la Paralimpiada supongo que para cualquier persona ir a una Olimpiada es, es, muy importante, ¿no? Y yo creo que lo más importante es, es, es, participar. Y luego si se puede conseguir alguna medalla, pues mejor que mejor. Amb quines especialitats participareu en els Paralímpics cadascun de, de vosaltres? Bueno, jo amb esquí a l'hivern i, a i atletisme. Amb, amb esquí a l'hivern i amb atletisme eh, al setembre, que és quan sí. se celebren. Bueno, yo si, si logro llegar en 400, yo todavía estoy haciendo de puente, pero vamos, intentaremos, intentaremos llegar a 400. ¿Y el, el Joan Vietma? Yo estoy en sal de llargada y triple sal, y también velocidad. Eh? Quins motius us van empènyer a dedicar los professionalment, si és que es pot dir professionalment, bueno. a l'esport? No, no se igual decir que somos profesionales, o sea, somos más o menos amateurs. No recibimos, bueno, ahora la ONCE está poniendo una, una beca y esto, pero que que no somos profesionales, somos pero muy, muy amateurs. Quant de, quant de temps us, us requereix l'esport diari? Quantes hores hi heu de dedicar per poder participar en els Jocs Paralímpics, els que ja hi participeu, i en, en el teu cas, eh, ara com ara, quantes hores hi inverteixes abans no sàpigues si podràs participar-hi o no? Doncs a la setmana unes 10 hores, 10-11. O sigui, entrenem tots, tots els dies de la setmana. Vosaltres també? Sí, nosaltres també. Per què no ens expliqueu eh, de quina manera vau entrar en contacte amb els Jocs Paralímpics, eh, a través de, mm, de quines eh, federacions o de quina manera els esportistes en disminucions poden aconseguir participar-hi? Bueno, <clears throat> vam amb, amb la 11, pues, bueno, entrenant i fent bones marques per competir, bueno, quan competíem, eh, vam fer bones marques i tal, i, i bueno, els Jocs Paralímpics, pues, la 11 va, ens, estem inscrits, alguns i, bueno, és això. To, eh, els tres eh, sou persones en disminució eh, visual. Sí. Quins altres companys heu conegut a través dels Jocs Paralímpics que tinguin altres disminucions i que participin dels mateixos esports que vosaltres o va per eh, disminucions, segons la disminució que tingui cadascú, mm, juga en, participa en uns jocs o en uns altres, o sigui, en unes proves o en unes altres. Quina mm. és l'organització? Com, No, hay a veces, o sea, hay, campeonatos que sí, por ejemplo, nos juntamos con, gente de, de parálisis cerebral y, y gente que está en silla de ruedas, pero ahora me parece que van a, van a hacerlo diferente, o sea, van a hacer campeonatos del mundo de, de para ciegos y otros para, para deficientes, gente de, silla de ruedas y Según la minusvalía que tengan. Penseu que la imatge dels Paralímpics está plenamente integrada, la dels Jocs Olímpics? No, yo, creo que no. A ver, muy lejos. Yo eh. creo que, que de momento no sabe, no sabe muy bien la gente lo que, es la, gente que hay en Paralímpicos y, lo que hacen. Mm, ¿Cómo os explicaríeu qué es el que hay en los Jocs Paralímpics y qué es el que hay feo? Bueno, yo creo que es como una Olimpiada normal y corriente, lo que pasa que, bueno, participa gente que tiene deficiencias y y que hay que, que poner, o sea, sé <laughs> cómo que tienen que, que no sé cómo explicarlo. Esforzarse un poco más y Bueno, aparte del esfuerzo que, que hay que, que ponerle unos medios para que haga esa prueba. O sea, por ejemplo, la gente que está en silla de ruedas, pues tiene que llevar silla de ruedas que sean especiales. Por ejemplo, en el salto de longitud, nosotros no, no saltamos, bueno, saltamos más o menos como los videntes, pero por ejemplo con un metro cuadrado. que hay coses que, que no són iguales. Que potser, sí. que, eh. que potser les proves no són tan espectaculars per les marques que s'aconsegueixen, per exemple? Bueno, yo creo que a nivel de, de, de ciegos hay bastante buenas marcas. Así de gente de ambiopes, yo creo que hay bastantes buenas marcas. Que en un campeonato de Cataluña y esto tampoco, tampoco quedaríamos tan mal. El, el públic en general potser no està massa acostumat a veure esport fet per disminuïts. No. No, aquí en Espanya no. Aquí a Espanya fan un campionat així de minusvalea i la gent es queda igual. Te'n vas fora d'Espanya i les grades plenes, la gent interessada, vas a les botigues i veus uns pòsters enormes dels campionats i la gent se la veu interessada, aquí a Espanya no. Què passarà al setembre quan vinguin els vostres eh, companys a competir amb vosaltres de l'estranger? Farem un bon paper o no farem un bon paper? Home, esperem que sí, almenys. Jo crec que sí, jo crec que sí. I en quant a organització, què us sembla? Que anem en bon camí o que encara falten moltes coses? Ara com ara, per als contactes que vosaltres esteu tenint. Eh, jo crec que falten moltes coses d'infraestructura i també d'ajudes a nosaltres. Eh? No tenim suficient d'ajuda. Què, què hi falta? Pues muchos medios, o sea, desde material deportivo hasta ayudas en general ajuda ayudas, no? ayudas médicas, médicas tot ens Sí? Sobretot ajuda, ajudes mèdiques. A mèdiques no, no en tenim. No en tenim res. Doncs que no tenim. Quin penseu que és l'esport dels 16 que participaran que més atrau el, el públic? No, no sé. Jo crec que els 100 metros, Els 100 metros B1 supongo, Els 100 metros de ciclos totales. Bueno. Es uno de les proves més difícils i més... más més complicades. Vosaltres, eh, quines marques heu aconseguit amb les vostres es especialitats? Per què no ens feu una mica el vostre currículum esportiu vosaltres mateixos? Per exemple, la Magda. Bueno, jo amb 100 metres eh, als mundials vaig aconseguir una marca, bueno, que a mi em va ser molt bona, no? Vaig ser 13-8 i en salt de longitud ara la tinc amb 4,86. I els 200 ja el, el Sergio Sánchez encara no sap si participarà en els, en els Jocs. Sí, sí que participarà. Bueno, momento sí. estoy en, en unos europeos que hay en septiembre, entro en el 4x400 y en los olímpicos ya veremos, eh? Pero vamos, supongo que sí. Què has d'aconseguir per, per poder participar dels seus preolímpics? Bueno, pues de los 54 segundos que tengo en 400, pues bajarlos a 53, 52. Para ir a 4 por 4. Bueno, tiene 53, 9, eh? Las 54. Viene una décima. <laughs> I el, el Joan Vietma, Bueno, pues tengo en salto de longitud tengo 6,60 y en 100 metros tengo 11,5. A la hora de competir en los Juegos Paralímpics, ¿quiénes son los que os fan La, la de salida. No, pero los los eh, esportistes otras bandas del món que han de venir y que penseu que son los que se pueden emportar yo creo que los que más miedo tenemos son los rusos. Los rusos y... Yo qué sé, también los yugoslavos. Un yugoslavo por ahí. Sí, n'hi ha un? Mm. Hi ah, ha un, hi ha un. Quin és, quin és? Un, un de, de triple salt. Perquè és molt bo aquest. Sí, normal. No, se li puede ganar, però... Sí? El, el guanyarem? El <laughs> que passa que és muy alto. El guanyarem o no el guanyarem? El, el longitud creo que sí. El longitud sí. El, el triple salto, uf, así, así. I els eh, veïns que tenim més a la vora, no sé, els francesos, els eh, anglesos, aquests com, com estan? Bueno, los ingleses lo que tienen fuerte es el fondo. Fondo, los que son 1500, 5000, los 800, pero en velocidad y en velocidad y en salto en longitud y esto no, no tiene mucha gente. Vosaltres no penseu que hi ha moltes persones que tenen dismi disminucions eh, físiques o sensorials i que es pensen que pel fet de tenir-les ja no poden dedicar-se a l'esport o que creuen que, bueno, que això no està prou reconegut, que no hi ha prou mitjans, que tothom es queixa, però que a l'hora de la veritat el que passa és que un no, no en té ganes. S'ha d'animar les persones en disminució sí. perquè participin, ja no dic dels Jocs Paralímpics, sinó de l'esport. No, però almenys que facin de por, o sigui, una persona disminuïda, o sigui, es veu, o sigui, en els de la 11, 5, o sigui, que veuen sombres o el que sigui, ens tirem endavant y... o sigui, que alguna disminución, no Yo creo que si hay algún problema, por ejemplo, de de retina y esto, pues, si hay problemas estos de, para la vista, sí que lo veo, lo veo mal, ¿no? Pero la gente que, que pueda hacer deporte con disminución física, yo creo que, que, sí, que puede hacer deporte tranquilamente. Ya que no sea deporte de élite, pero por lo menos hacer deporte. Como una parella o altra, però... Porque vosotros teniu, eh, tres, disminución eh, visual, visual sí. Fins a quin Bueno, yo le puedo decir que, por ejemplo, yo tengo un 10% de vista. Lo que usted, por ejemplo, ve a, a 30 metros, yo lo veo a, 3. ¿Puedo decirle eso. Pues es más o menos la misma, un 10, un 15%. Lectura 5 o 10 centímetros del papel, más o menos. lo único, los burros. distancia, pues, de burros. Aleshores, a l'hora de, de practicar uh, l'esport, quines són les mesures, les tècniques que vosaltres apliqueu per poder, per poder tenir, eh, en el vostre cas, mm. marques com les que teniu i que fins i tot persones que no, en principi no tenim cap disminució, mm, difícilment, sense un entrenament i molt de temps, no aconseguiríem. A nosaltres, o sigui, amb 100 metres o sol de longitud, tenim un entre... bueno, un nostre entrenador es posa... Es, si fem els 100 metres llisos, es posa al final i ens repiquen de mans i cridant, i així el cec o el deficient visual doncs, tira recte cap a la veu. I és les diferències que hi ha en salt de longitud, ens van comptant els passos, o encara que no ens els comptin, ens van picant de mans, i doncs ells ens diuen un, dos, tres, ja. O sigui, quan ja t'estàs un, dos, tres, ja te preparant ja per saltar. Mm. Son bueno, ahora tenemos, bueno, tenemos un nuevo entrenador y ahora lo que está intentando quitarnos esto, o sea, por medio de, de pasos, o sea, nosotros tenemos que ir contando los pasos y así coordinándolo y para llegar a la tabla para llegar bien a tabla o sea no, es como antes ahora bueno ahora antes era nos iban contando los pasos y todo esto y ahora lo vamos, lo vamos contando nosotros así que sense cap señal acústica eh, saltar. Sí, podemos saltar, sí. Ahora nos cuesta un poco, pero yo creo que con el tiempo podemos hacerlo bien. Magda Juan Joan Viedma, Sergio, Sergio Sánchez son tres atletas que segurament, a pesar del que digui el Sergio, participaran tots tres dels Jocs eh, Paralímpics aquest setembre. Amb més, continuem parlant d'aquí, d'aquí un moment. passen 6 minuts d'un quart de 12 del migdia a la cadena nova. Del 3 al 14 de setembre se celebraran a Barcelona els Jocs Paralímpics Barcelona 92. Avui ens acompanyen Magda Amo, Joan Vietma i Sergio Sánchez, tres atletes amb disminució visual que participaran d'aquests Jocs. Amb els mitjans que es tenen a Catalunya, a l'estat espanyol, les marques que vosaltres heu aconseguit, ha estat fàcil, ha estat difícil, en un altre país ho hauríeu tingut més senzill per aconseguir aquestes marques? Va, Yo os que este creo que lo que hemos tenido mucha suerte que, que nosotros somos del colegio de la 11, ¿no? Estamos ahí en el, que es en, el CREP. Y entonces allí hemos tenido muchos medios porque hemos tenido allí el, profesor de educación física, ha sido, bueno, hasta hace poco ha sido nuestro entrenador. Bueno, que también está ahora no, pero que nos han puesto ahora otro, otro entrenador. ¿Y quién, quién de los dos de momento sabemos que Bueno, tenemos el... ¿Cómo? Quin dels dos dels entrenadors sembla que amb el que esteu més contents? Hombre, yo creo que con los dos, con los <laughs> dos. Diplomàtic també ho ets, eh? No, no, no, no además es verdad. Tenemos a Antonio Blanco que ha sido, bueno, que nos ha llevado, que nos ha puesto arriba. Ya nos ha puesto otro, otro que se llama Miguel Ángel Torralba, que es el entrenador nacional y todo esto, y, y es muy bueno también. ¿Y molta caña? Sí, ahora sí. Ahora estamos entrando casi cada día, porque tenemos un, un meeting ahora en el 5 y 6, que yo invitaría a toda la gente de Barcelona que si, que si nunca ha visto campeonatos estos de diferentes, de, visuales, <clears throat> puede ir al, al, al Olímpico, al Estadio Olímpico, del 5 y 6 de agosto, que habrá un meeting. Meeting COP que vendrá gente de otros países, gente de Rusia, de América y todo esto. Hablando de los portos ¿qué te tenemos para estudiar. <laughs> La veritat és que no. La veritat és que muy <laughs> poco. M'has estat parlant de l'escola on esteu, que t'han canviat l'entrenador, però del profe de mates... Pues sobretot del de mates, sobretot. Perquè no, quins sí. cursos, quin, a quin curs esteu? Jo estic en, en quarto d'informàtica. Jo en primero de ràdio. De ràdio, precisament. Sí. Jo en estic FP. FP. Va, ara amb el canvi d'estudis també toca FP o és això que és el CES o... Ara es canvia, no? No, no, és FP. No. No, no, FP. Hi ha un moment és FP. Uh -huh. I els estudis van bé, al marge de les marques sí. esportives. De sí. moment, sí. Bueno, a mi este año me ha ido un poco, <laughs> un poco así, pero bueno, normal. Uh, es fa difícil compaginar la pràctica d'un esport de manera seriosa i l'estudi? Sí, jo O, és, és que està difícil compaginar l'estudi amb el que sigui? Sí, no, es que el, que más ahora en estos niveles te requiere mucho tiempo y mucho, mucho deporte y sacrificio. ¿no? Entonces llegas por la noche, llegas asfixiado, llegas cansado y lo que menos ganas tienes es de repasar o de estudiar. Se necesita mucho tiempo y es, es, difícil. Se puede compatibilizar, pero, pero cuesta mucho. Los problemas que también tenemos muchos problemas de horario. Porque nosotros, por ejemplo, entramos allí a las nueve y media y salimos a las 5 de la tarde. Y luego, pues, si quieres entrenar o algo, ya, ya llegas a tu casa a las 10 o diez y media. Entonces hace un poco, se hace un poco difícil el llevar los estudios bien, bien. Porque en la que, que me em comentas, ¿todos los uh, eh, que, que hi sou practiqueu esport o només sou vosaltres que teniu dispensada una bueno, aparte, para que os preparar. No, aparte de nosotros hay más, hay más gente que practica deporte, lo que pasa que la gente que va más o menos a las Paralimpiadas entra cada día, entonces hay otra gente que tiene por ejemplo, dos días diario o dos días a la semana. Y o un día. ¿Y los de la escuela donen suport, com a Sí, sí, sí, sí. ¿Qué diuen? ¿Qué es como una especie, es como una especie de familia, allí todo, todo el mundo nos conocemos y todo el mundo pues nos animamos y todo el mundo es amigo allí. Vindran com a claca del 3 al 14 de setembre. Sí, jo crec que seguro. Em comentàveu fa, un, fa una estona que eh, en altres edicions de, de jocs ja predisminuïts mm, a l'estat espanyol no hi va massa públic, que la gent no té molta tirada anar i en canvi a Europa tenen molt més ressò. Per què creieu que passa això? No ho sé. Bueno, jo almenys no ho sé dir, perquè... <clears throat> és que no ho entenc. Porque si es una cosa, pues, si es una persona disminuida, no sé, yo al menos... a me m'atrauria. No yo no tenía ese problema y me n'enterés, pues al menos aniria per veure-ho saber además es que, es extraño, ¿no? Porque con el, con el boom este de la 11 y todo esto, pues no, se ve, no se ve gente. Y a Y em cada curiosidad, no sé. una persona tampoco, tampoco, yo creo que tampoco hay mucha información, o sea, no no, no dicen que va a haber un campeonato aquí o un campeonato allí, no hay nada de publicidad. falta un poco de, eso, la ayuda que, que de hecho tendríamos que tenerla, ¿no? Porque dentro de 11 tenemos también la emisora de Onda Cero, y, pero incluso dentro o falta más publicidad, un poco más de... Que lo, que lo muevan, que... No, den de información, de información ya que el once Ante no només eh, alguno en radio, sino en otros en sí, sí que no... <laughs> No, no es poden queixar. Uh, el, que, el que jo us deia és quan vau començar a practicar l'esport, de quina manera vau entrar en contacte amb totes les tècniques que s'utilitzin perquè vosaltres pugueu eh, desenvolupar l'esport d'una manera normal. Bueno, jo primer vaig començar fent esquí amb la 11, o sigui, ja quan em van afiliar pues doncs ja em van dir que hi havia esquí, des de petita m'havia agradat molt l'esquí. O sigui, els reports en general sempre m'han agradat. I bueno, ja i vaig començar a anar a cursets, a cap de setmana i no sé què, i vam començar a fer els campionats d'Espanya i tot això. I les tècniques, per exemple, per esquiar, quines són? Perquè sí que hem, hem quedat, per exemple, que eh, a l'hora de fer eh, salt de longitud conteu els pa les passes, us fan senyals sensorials, però a l'hora d'esquiar un eslàlum, per exemple. Un eslàlum... Bueno, sempre per començar portem un pilot al davant i qui veu el bulto doncs va seguint el bulto. El monitor sempre et crida, el pilot el tenim al davant i sempre dava, a dreta, si hem de girar cap a la dreta, doncs ens ho giro a la dreta, a l'esquerra, ara recta, diagonal, ara agatxa més, ara aixeca't, o sigui, ens va dient els passos que hem de seguir. Normalment, si veiem el bulto, el seguim i ja està. Amb un sec, doncs, vas, o sigui, no més a poc a poc, perquè també agafa una velocitat que també és bastant forta, i, bueno, també porten el pilot al davant i on surt els ratos d'anar parlant i a la mínima que el, el monitor no se'l sent, el sec per en sec. Això sí, tenim també molt així. Si no sentim la veu, ens parem i que ens vingui a recollir. Uh mhm. -huh. La tècnica és aquesta. L'atletisme és un esport multidisciplinari. Quins són els grans blocs que, que, que comprèn? Com a blocs? Uh, quins esports relacionats amb l'atletisme són els que se celebren als Paralímpics? Tots? Tots. Natació, voleibol, No, les relaciones con el atletismo. Con el atletismo, ah, sí. Ah, per las pruebas, proves, que ah, de vallas se ah, suprimen. Ah, les proves de vallas. Bueno, esa eh, pértiga también. Pértiga. Eh, yo creo que nada más. Vamos, todo lo que, todo lo que sea obstáculos, vallas... La altura se, se suprime, ¿no? Que, que Por ejemplo, pues, salto altura sí que hay. Salto altura sí que hay. Salto alçada sí. Sí que hay, salto alçada sí que hay. Pero para deficientes visuals sí. no ciegos. Uh -huh. I llavors llançaments de Yabaloya, de, de Y lo que no hay es martillo, martillo no hay. Martillo. Y también hay peso. La natació es potser l'esport que eh, ah, té més nombre de participants, sí? Sí, yo creo que... Yo creo que la, sí. la Magda no Lo que pasa que, por ejemplo, yo creo que sí, no. eh? Quin, quin creieu que és l'esport que té més nombre de participants? No, hi ha mica de tot una mica. No. Yo creo que también se puede ser el fútbol. Fútbol dentro de la 11. Eh, fútbol, en, en y deporte natación. general, natación, atletismo y fútbol sala, yo creo que es Solo, solo... Que més gent sí, perquè en atletisme també hi ha, hi ha ah? penya. Perdó? En atletisme hi ha molta penya, sí, són molta gent allà. Res, doncs, que aconseguiu bones marques, a veure si us porteu forces medalles, més de les que ja teniu, que abans la Magda Amo no ens ha volgut dir les medalles que tenia, però en té unes quantes. Quines? Bueno, amb esquí vaig guanyar... Bueno, els campionats d'Espanya que hem fet fins ara tots els he guanyat. En mar, i després als mundials de l'any passat vaig treure una d'hort i dos de plata i aquest any hem fet els europeus i també he portat tres d'or. Les aspiracions esportives que teniu quines són? Què us agradaria aconseguir? En guanyar els Paralímpics? Us jo en guanyar els Paralímpics estaria satisfeta. No, no almenys crec... arribar-hi. Arribar-hi ja... Això doncs ja ho teniu per ja demà, no? Això que ho digui el Sergi. No, és que ja... Hombre, para mí llegar sería gran sueño porque además llevo un año y, y, y meses escasos entrenando, o sea que sería demasiado llegar, ¿no? En tan poco tiempo. Yo creo que ganar la Paralimpiada y, y a ver si algún día podía, podría entrar en el Campeonato España evidente, es lo que gustaría. N'estic convençut, estem convençuts que, que ho aconseguireu i si no, si més no, l'esforç haurà valgut la pena. Magda Amo, Joan Viedma, Sergio Sánchez, uns atletes de primera, que ben segur que ens deixaran la mar de bé en els Jocs Paralímpics aquest setembre. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquest matí a la cadena nova i molta sort. Gràcies a vosaltres. Bon dia.